Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում Վերնատուն գրական գեղարվեստական հաղորդաշարն է։ Տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ Ռոմելա Պետրոսյանն է։ Բարեկամներ, օրվայի եթերաժամին Վերնատան տաղավարում հյուրընկալվել է արձակագիր եւ բանաստեղծ Կիմ Գաբրելյանը, ում հետ մեր զրույցն առաջարկում ենք վարքյաններ անց։ Բարև ձեզ, պարոն Գաբրիելյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ ընդունեցիք մեր հրավերը եւ հիմա դուք Վերնատուն գրական գեղարվեստական ռադիոծրագրի տաղավարում եք։ Պարոն Գաբրիելյան, ինչ եք ստեղծագործում այսօր։ Ինչ եք գրում, ինչի վրա եք աշխատում։ Զուտ որպես գրական գեղարվեստական գործ արժեք։ Քանի որ ես որոշ առումով նաեւ բազմաժանր գրող եմ, նաեւ բանաստեղծներ եմ գրում եւ արձակ, ունեմ կիսատ պատմածներ եւ բարբերաբար նաեւ բանաստեղծներ եմ գրում։ Դրանք երևի հոգու այսպեսի անհրաժեշտությամբ ինչ որ մտքի անհրաժեշտությամբ ստեղծված տողեր են, որոնք որ գուցե հետագայում վերանայելու կարիք կլինի, բայց բոլոր դեպքերում փորձում եմ ավարտուն տեսք տալ դրանց եւ ոչ հեռու ապագայում արդեն դերսվորդատին կներկայացնեմ։ Ձեր գրիչը գործում է եւ թեմատիկան ո՞րն է։ Տարիքի, այսպես ասեմ, բարձրությունից եթե նայեմ, կան թեմաներ, որոնք որ արդեն ինձ համար մի քիչ ժամանակավրեպ են կամ արդեն անցյալ են։ Հիմա ես մտածում եմ մի քիչ ավելի փիլիսոփայորեն կյանքի մասին, զեղումները, որոնք որ ես գրում էի մեր դասական տարիներին եւ որոնք դառնում են ստեղծագործություններ, հետո հիմա արդեն մի քիչ ավելի հասուն այսպես նայվածքով։ Կյանքի տարբեր խնդիրներ, հասարակական, սոցիալական, հոգեվոր, սրանց փիլիսոփայական բացատրություններ եմ փորձում գտնել իմ ստեղծագործների մեջ, Եվ իհարկե նաև իմ կենսագրություն եմ ստեղծում դրանով, որովհետև ցանկացած գրողի ստեղծագործների մեջ դա իր ստեղծագործությունը չէ, դա իր կյանքն է։ Ուղղակի վերարտադրված գեղարվեստորեն։ Ավետիք Իսահակյանը հայ գրականության վարպետը, երբ որ 60-անց էր, կարծեմ մոտենում էր արդեն 70-ի բարձունքին, ասաց, որ տարիքային բարձունքից է նայում արդեն կյանքին, աշխարհին եւ հենց այդ ժամանակ ստեղծեց Համբերանքի Չիբուխը, իմ եւ կարծում եմ նաեւ ձեր սիրելի գործերից մեկն է Համբերանքի Չիբուխը պատմվածքը։ Գուցե այսպիսի մի գործ կդառնա ձեր գործը, գուցե արդեն տարիների փորձ, արդեն թիկունքի մնացած եւ կյանքը եւ գործն Հանրապետությունը կարողանա բերել մի հրաշալի պատմվածքի կամ բանաստեղծությունների, որովհետև հնարավոր է 4 տուն ունեցող մի բանաստեղծությունը մի ողջ վեպի արժեք ունենա։ Անկեղծորեն ասեմ, ես միշտ չբավարարված եմ մնացել իմ ստեղծագործական կյանքից եւ իմ ստեղծագործությունները երբեք ինձ չեն բավարարել։ Երբ քննադատորեն եմ նայել իմ ստեղծագործություններին, անպայման մի թերություն եմ գտել եւ ինքս իմ հանդեպ ինչ որ առնոներ դաժան եմ եղել։ Չգիտեմ դա դրական է թե բացասական, վերջին շրջանում կարծես թե սկսում եմ ինքս ինձ դուր գալ, դուր գալ ինչ առումով անում, որտեղ արդեն շատ չեմ գրում, եւ մի ստեղծագործության վրա աշխատում եմ երկար ժամանակ։ Սա ես բացատրում եմ նրանով, որ եթե նախկինում շատագրությունն էր, նպատակի նման մի բան։ Հիմա արդեն ես ուզում եմ ամեն մի տողի տողի մեջ դնել մի խտացնել գեղարվեստական մտածողությունը։ Այո, կյանքը խտացված ձևով ներկայացնել եւ ամեն մի նախադասություն հղկում եմ նորից, անդրադառնում եմ դրանց։ Եկել եմ այն համոզմունքին, ավելի լավ է գրել 5 բանաստեղծություն մի տարվա ընթացքում, քան 50-ը, որոնք որ 1005 հատ գճոկ են տվել։ Թերի կյանք կարող են ունենալ։ Ես հակված չեմ այն մտքին, որ գրում եմ մնայում գործեր, բոլորովին ամենայն դեպս ներքուստ ես ինձ համեստ եմ համարում այդ առումով։ Ունեմ այն շնորհքը ստեղծագործական, որը որ ընթերցողն արդեն կամ գրականագիտական հանրություն արդեն հատական ընտրել ոչ ավելին, ես ավելին չեմ էլ ակնկալում, բայց գրողը պետք է նաև ստեղծագործի, որտեղ առանց դրան հնարավոր չէ։ Ասեմ նաև որ գրողի կյանքը միայն ստեղծագործելով չէ։ Գրողը իր ապրած կյանքի մեջ էլ է ստեղծագործող, նաև ինքը կենսագործնությամբ է նաև գրող լինում։ Խոսքը վերաբերում է նաև իմ մյուս զբաղմունքներին, ասենք ես նաև գիտական գործունեությամբ եմ զբաղվում, գիտամանկավարժական, լրագրողական գործունեությամբ եմ զբաղվում, ես բարբերաբար նաև հոդվածներ եմ գրում, ոչ միայն գիտական հոդվածներ կամ գրականագիտական, այլ նաև սոցիալական թեմաներով, կենցաղային թեմաներով, հասարակական թեմաներով։ Պարոն Գաբրելյան, պիտի ասեմ, որ ինձ օրինակ որպես ընթերցողի շատ հետաքրքիր է, ինչ է մտածում ստեղծագործողը, երբ որ բազմաժանր գործեր է ստեղծում, այսինքն բազմաժանր գրականությամբ է զբաղվում, կարծես թե պատմ Մածքը կարող է խանգարել բանաստեղծությանը, բանաստեղծությունը կարող է խանգարել հումորային ստեղծագործություններին, ինչին դուք նույնպես անդրադարձել եք, ավանդապատումներին։ Ես ժամանակին ընթերցել եմ Ղարաբաղյան ավանդապատումներ, շատ հետաքրքիր բանահյուսական նմուշներ էին դրանք։ Այսինքն դրանք կարող են մեկը մյուսի եւ լիցքերը խլել եւ խանգարել, գուցե իրար լրացնում է, ինչպիսին է ձեր պատասխանը։ Կան զտալյուն վիպասաններ եւ զտալյուն բանաստեղծներ, մենք մեր դասական գրականությունից եւ ոչ միայն հայ գրականությունից, ընդհանրապես համաշխարհային գրականության մեջ էլ կա, որ ասենք մենք նրանց ընկալում ենք որպես վիպասաններ, բայց ցանկացած վիպասանել երբևէ ինքը չափածո ստեղծագործել է, ուղղակի այդ մեծ արժեքների մոտ դրանք չեն երևում եւ չեն էլ ներկայացնում։ Ես ասենք Դեմիրճյանը հայ գրականության մեջ սկսել է բանաստեղծություններով, բայց նա բոլորին հայտնի է Վարդանանքով, որևէ մեկը, եթե մասնագիտությամբ բանասեր չէ, հավանաբար դժվար տեղյակ լինի, որ Դեմիրճյանը գրականություն մուտք է գործել բանաստեղծություններով։ Մի կերպ կարող են ենք հասել եւ Թումանյանի մասին, որ ունի հրաշալի պատմվածքներ, նա փորձել է վեբ գրել է հարկեր չի ստացվել։ Գուցե դա վեպի նախասիրությունը չէր կամ ասենք չի գտել շարունակություններ։ Ես մի քիչ ուսումնասիրել եմ նրա վերջին շրջանում հատկապես այս վերջին ամիսներին Թումանյանի հայրենանագի հետ կապված, որտեղ նաեւ գրականագիտական հոդվածներ եմ գրել, մասնավորապես Թումանյանի արձակի դրամատիզմը։ Նա ինքը դրամատիկական գործեր չի գրել, բայց ես փորձ եմ արել ապացուցել, որ նրա բոլոր ստեղծագործներն դրամատիկական այսպես ժանրին մոտ են, ասոր սովորապես ստացվել է։ Գնահատականը ինձ նույնպես թվում է դրամատիզմով հարուստ է նրա ստեղծագործությունները, որովհետև նրա յուրաքանչյուր գործի մեջ ժամանակի արձագանքը, ժամանակի ներկայությունը կա։ Նույնիսկ չափածո գործերում, պոեմներում էլ կա այդ դրաման։ Առաջանքը, Լորեցի Սակոն բոլոր գործերին։ Ես անդրադարձել եմ դրանց եւ օրինակներով եմ փորձել հավաքել, որ ինքն իրեն դրամատուրգ էր համարում։ Ասենք Իսահակյանը, Չարենցը, բոլորը։ Երկիրն այրի գրեց վերջապես այդպիսի արձակ, որ այսօր շատերը կարող են նախանձել նաև ասենք ռուս գրականության մեջ, եվրոպական գրականության մեջ կան բավական գրողներ կան, որոնք որ ստեղծագործել են եւ արձակ եւ չափածո եւ այլն։ Ես դա նորմալ եմ համարում։ Օրինակ մի ժամանակահատված կար, երբ ես ավելի շատ միայն գրում էի պատմվածքներ։ Հետո թողեցի հիմա եւ պատմվածք եմ գրում, քանի որ դանդաղ եմ գրում, կարողանում եմ ժամանակ տրամադրել ստեղծագործներին։ Իսկ կենցաղն է խեղդում։ Գուցե նաեւ կենցաղը, որովհետեւ այդ բազմազբաղվածությունը ես ասացի, որ նաեւ գիտա մանկավարժական գործունեությամբ եմ զբաղված եւ նաեւ որպես գրականագետ ստիպված եմ լինում ժամանակ հատկացնել, այո, դրան։ Միևնույն ժամանակ իմ հասարակական աշխատանքը լրագրողների միության շրջանակում։ Ուղղակի ես չեմ սիրում պարապ լինել։ Այդ շրջանակում իմ ազատ ժամանակ տվյալ պահին ինչ ինձ հոգի հարազատ է, ես այդ ժանրով եմ ստեղծագործում, որովհետև ներքին մղում է դա, ներքին պահանջ։ Իսկ որտեղ է որ դուք ավելի շատ եք զգում ձեզ Ինձ համար Կիմ Գաբրիելյան անուն ազգանունը հուշում է, որ նա ավելի շատ արձակագիր է։ Երբ բանաստեղծների էի գրում, ինձ նմանեցնում է արձակագրի, որովհետև բանաստեղծության մեջ ես երբեմն նույնիսկ հանդեսում եմ բանաստեղծության այն չափանիշները, որոնք որ մի քիչ արձակունակ մտածողության գրող էի ես եւ բնականաբար ինքս ես եմ ինձ համարում արձակագիր, որովհետև իմ մտածողությունը առհասարակական է։ Ես այդ պրոզայի մեջ, այդ պրոզաիկության մեջ միշտ բանաստեղծություն եմ դնում, մի քիչ ներշնչանք եմ դնում, բայց բոլոր դեպքերում դա նայ մարդու էությունը։ Գրական Մարդկանցյան գրականությունը դա պոեզիան չէ միայն։ Ես ժամանակին երբ գիտական աշխատանք էի գրում, այսպեսի մի թեզ եմ առաջ քաշել, հակադարձելով Արիստոտելին, պոետիկայում նա ասել որ գրականության հիմքը դա փիլիսոփայությունն է։ Իհարկե, այսպեսի հավակնություններ չունեի նրան սխալ հանելու կամ փորձեցի նախագահության շրջանակում ասել որ գրականության հիմքը դա փիլիսոփայությունն չէ, այլ պատմությունն է։ Գրականությունը դա եւ մնաստեղծությունն է, եւ պոեմն է, եւ հիպակն է, եւ վեպն է, եւ պատմվածք, նովել եւ այլն։ Այսինքն գրականության ամբողջ հիմքը պատմությունն է, եթե կա պատմություն փիլիսոփայություն դրա հիմքի վրա ստեղծվում է, իսկ փիլիսոփայություն դրա բաղադրիչն է, կարևոր բաղադրիչը, որը որ ամեն մի գրող իր փիլիսոփայությունն է դնում։ Դրա համար էլ ես ինձ միշտ համարել եմ արձակագիր։ Այսինքն կներեք, պարոն Գաբրելյան, եւ փիլիսոփայությունը եւ պատմությունը կյանքն է, գրականության հիմքը կարծում եմ հենց կյանքն է, գեղարվեստական արտացոլումը կյանքի։ Այո, այսինքն նախատիպը։ Այսինքն նայած թե հեղինակը որ տեսանկյունից է գրականությունը տեսնում, ընդունում, ընկալում։ Անշուշտ գրականության հիմքը նախ նախատիպն է, պրոտոտիպը, որի վրա ստացվում է դրական հերոսի կերպարն է ձևավորում եւ կերպարը չի կարող առանց գործողությունների ինքն իրեն դրսեւորել։ Այսինքն մենք նախ ստեղծում ենք այն կերպարը, որը տեսնում ենք իրական կյանքում, պարտադիր չէ որ նույնությամբ ներկայացվեր, երբեմն իմ հերոսներ կան, որոնք իրենց ճանաչել են, բայց ես միշտ ձգտել եմ որպեսզի ամբողջական չներկայացնեմ նրան, որտեղ ես նայում նա ներսի մարդու նաև։ Ես փորձում եմ տեսնել նաև նրա ներսի կողմից, որպեսզի կարողանամ ներկայացնել եւ այն ինչ տեսանելի չէ դրսի մարդկանց այդ մարդու մեջ։ Իսկ նաև հոգեբան Անձնանորեն պետք է մարդուն ճանաչել։ Այո, դրանով էլ առանձնացնում եմ։ Միայն այդ նույն մարդը կարող է ինքը զգա, որ դա իր մասն է, որտեղ իր ներսը ես փորձել եմ տեսնել եւ եթե հատկապես եթե ճիշտ ես, ապա այդ մարդը գիտե որ իր մասն է։ Այսինքն շատ մարդիկ կարող են իրենց տեսնել այդ գործի մեջ, այսինքն այդ հոգեբանությունը կարող է տիպական լինել շատ մարդկանց։ Եղել են դեպքեր, երբ իմ պատմածների հերոսներ կամ նեղացել են կամ շնորհակալություն են հայտնել ուղակի իմաստով։ Ճիշտ զգալու համար նրանց։ Իմ մասին էս գրել կամ ուղակի իմաստով իրանք պատկերացել իրենց կյանքն է, բայց աշխուժ նախատիպ կարող եմ ունեցել եմ, ես նրանց չեմ Կնհաջողվել է գործը։ Բայց ես կերտել եմ իմ հերոսին, ոչ թե ասենք այդ անznավորությունը, որտեղ ինքը այս իրական աշխարհում նա պրոզաիկ է։ Այդ կերպարը երբեմն եւ ոչ թե երբեմն գուցե հաջող նաեւ ընդհանրական կերպար է։ Անշուշտ գրական հերոսները պիտի լինեն ընդհանրական, որովհետեւ չես կարող ստեղծել մի կերպար, որ դա միայն ինքն է։ Այդպիսի մարդիկ շատ կարող են, որովհետեւ խտացնում են կերպարներ։ Դժվար է մեկ մարդու կերպար ամբողջությամբ դնել։ Օրինակ հիշենք Բորիս Պոլևոյի Ռոմեյի հայտնի պատմություն իսկական մարդու մասին վեպը, երբ նա գրում էր, հատկապես նա ինքը եզրափակիչ մասում պատմել թե ինչպես է գրվել այդ վեպը, ընդամենը մի հերոսի Ալեքսեյ Մարեսևի մասին էր, ինքը Մերեսև սարքեց։ Ինքը եթե միայն ներկայացնել այդ մարդու կերպարը այնպես ինչպեսին որ տվյալ պահին տեսել, դա չէր ստացվի կերպարը։ Նա արդեն նաև այլ այսպիսի կերպարներից հավաքեց, դարձրեց մի հավաքական կերպար, որի մեջ տարբեր մարդիկ կան, ու իհարկե նա ինքը սովետական մարդու կերպարը կերտեց, դրա համար այդ գիրքը այդպես էր կոչվում պատմություն իսկական մարդու մասին, իսկ իսկական մարդը բոլշևիկյան խորհրդային, այսպես ասենք, գաղափարախոսության դա Թե ուզում ես երկդ լսեն ժամանակից շունչը դարձիր, նա չէր կարող ժամանակից դուրս հա։ ապրել, ինչպես մենք հիմա չենք կարողանում ժամանակից դուրս ապրել։ Պարոն Գաբրելյան, երբ որ ուսանող էի եւ Երևանում էի սովորում, արձակուրդներից մեկի ժամանակ եկա հայրենիք Ստեփանակերտ, մի քանի ժամ ունեի միջև գյուղ գնալը Ստեփանակերտում բարեկամուստանը ես նկատեցի մի գիրք, փոքրիկ բրոշյուրի նման գիրքեր, եթե չեմ սխալվում, Սերևարյուն, այսպիսի փոքրիկ գիրքեր, ցանոթ է ձեզ այդ վերնագիրը, համահեղինակային Վոլոդյա Ստեփանյան եւ Կիմ Գաբրելյան։ Ես ընթերցեցի պարզապես օգտագործելով այդ մի քանի ազատ ժամը, միջևերջ կարդացի, տպավորվեցի։ Ես միշտ հիշում եմ եւ երբ որ ձեզ հետ արդեն անznապես ցանոթ էի տարիներ անց, երևի չեմ էլ խոսել այդ մասին, գուցե առիթ չի եղել, հիմա <laughs> արդեն բարձրաձայն եմ, տպավորվել եմ, ազդվել եմ, հերոսուհուն այնքան գեղեցիկ, չնայած ողբերգական էր ճակատագիրը, բայց այնպես գեղեցիկ եք ներկայացրել երկուսով, երևի թե դա նաև ոստիկանությունում աշխատելու մասնագիտական աշխատանքի արդյունքում է դա գրվել։ Դետեկտիվ գործեր դա եղել է այն տարիներին, երբ որ դուք եղել եք երիտասարդ, բայց կարողացել եք ազդել ընթերցողին։ Ուզում եմ հարցնել եւ ընթերցող հեղինակ կապի մասին եւ ձեր կարծիքը մեր նոր հեղինակների մասին։ Շատ շատերը դժգոհ են մեր երիտասարդ գրողներից, բայց եր երիտասարդն էլ կարող է ձեր օրինակով գրել հետաքրքիր եւ տասնյակ տարիներով մնալ ընթերցողի հիշողության մեջ։ Ես գրականության դռները բախեցի արդեն խորհրդային միության մայրամուտին, այսպես ասենք, 70-ականների վերջին 80-ականներին մտա գրականություն եւ ինձ հաջողվեց սովետական տարիներին գիրք տպագրել Երևանում՝ դառը խնձոր 10000 տպականակով։ Դա այն ժամանակվա չափանիշները վերդարձյալ մեծ թիվ էր։ Ես ինչքան հիշում եմ, Ղարաբաղում այդպիսի տպականակ չի եղել երբևէ։ Չգիտեմ ինչի են այդ գիրքը շատ տպագրել, ոչ թե որ լավ գիրքեր թե, ուղղակի փորձի առումով։ Չէ, հանգամանքների բերում։ Ես նաեւ տեսա թե այդ գրքի ընթերցողները ինչպիսի արձագանքներ ունեն։ Ես հանդիպումներ ունեցա այդ գրքի առիթով տարբեր աթումներ Երևանում, Երևանի պետական համալսարանում ինձ հետ հանդիպեցին բավական լուրջ գրականագետներ, հետո խոսք գրեցին գրքի մասին։ Պատերազմը խանգարեց, թափը կոտրվեց գրական, ես ավելի մեծ էսպիսի սպասումներ կային, ակնկալիքներ կային։ Մեծ էսպիսի ռազմախի վրա դե է։ Ինչպես կյանքի բոլոր ոլորտներին պատերազմը հարված հասցրեց գրականությունը բացառություն լինել չէր կարող։ Իհարկե, այն ժամանակ այդ ընթերցող հանրությունը լսարան ընթերցողական բավական մեծ էր եւ ողջավորություն կար ու գրում էին։ Նույնը նաեւ ոչ միայն ես իմ գրչընկերները այն ժամանակ իմ տարեկիցները Ռոբերտ Եսայան, Հրանտ Ալեքսանյան եւ մյուսներ ունեին իրենց լայն լսարանը եւ հաջողությամբ ստեղծագործում էին եւ բավական լավ էին գրում։ Իմ կարծիքով նրանք առաջ ավելի լավ էին գրում, քան հիմա։ Բայց հիմա լսարանը մի քիչ նեղացել է։ Համատության համար ասեմ, վերջին 2-3 գրքերը տվարգվել են 250 օրինակ տպականակով։ Պատկերացրեք 10000-ը 250-ի համեմատ։ Դա հիմա 1000 օրինակից ավելի կարծում եմ չեն էլ տպագրում։ Որովհետեւ մենք չենք ուզում մեղադրել մեր հանրությունը կոմերցիան ասում ենք, դե մարդիկ զբաղված են։ Գյուղում գնացել ենք հանդիպման, տրակտորիստներ, այգեգործներ, վեր էին կենում գրքի մասին խոսում են, հարցեր էին տալիս։ Նրանք առավոտ գնում էին գործի, իրիկունը գալիս տուն, բայց իրիկունը գիրք էին կարդում, էլ ինչ որ չափով։ Իհարկե 10-ից կարող է 5-ները կարդում, բայց կարդում էին։ Հիմա չկա այդ բանը, նույնիսկ մտավորականները չեն կարդում։ Նույնիսկ գրականագետները երբեմն չեն կարդում։ Պարոն Գաբրելյան, երիտասարդ ծերունդ ունենք նաև, որ ստեղծագործում է։ Մասամբ ծանոթ եմ մեր երիտասարդ ծերունդին եւ Արցախի եւ Հայաստանյան Արձակի մասով ասեմ, դարձյալ իմ կարծիքն է սուբյեկտիվ, ասեմ, որ գոնե այս պահի կտրվածքով ունենք մեծ հեռանկարունացող գրողներ։ Այն պատմաստները, որոնք որ այսօր մատուցում են եւ ինտերնետ ներույթում եւ տպագրական եղանակներով, դրանք բոլորովին էլ չեն խոսում Նորորիա Թոմանյանի կամ Նորորիա Մորացյանի մասին։ Ես այդ մտավախությունը ունեմ։ Բանաստեղծների առումով կա որոշակի ակտիվ այսպիսի հատված կա, որը սակայն դարձյալ չունի իմ տեսակետով այն պոտենցիալը, որ կարող է վաղը դրանց շարքից դուրս հանել ու դարձնել են մի գոնե, եթե ոչ համաշխարհային, շատ ժողովրդների համար տեսանելի հայ գրական դեմք։ Ես այդ մտավախությունը ունեմ նաև նրա համար, որ գրականությունը կարծես չի արժևորվում հենց նույն գրողների կողմից։ Եվ այն փաստն է, որ հիմա կա լայն հնարավորություն տպագրվելու, թեկուզ ասենք սոցիալական ցանցերը։ Ամեն մեկ իր համար պատմվածք է գրում կամ բանաստեղծություն է գրում, տեղադրում այնտեղ իր բարեկամները, օգտատերերը, ծանոթ եւ այլն կարդում են եւ թվում է թե դա արդեն լսարան է։ Բայց դա ընդհանրապես Բայց արդյոք կարդում են ով է այդպիսի վիճակագրության տեղյակ թե ինչքան ենք արդյուն։ Եթե առաջնորդվենք լայքերով, լայքերով չեն կարող առաջնորդվել, որովհետև առանց կարդալու լայք են դնում կամ կարող են կարդալ, բայց լայք չդնել։ Ես դա խիստ վիճելի է։ Ես միշտ ելնում եմ արձագանքից։ Եթե դուր է եկել գործը, քո կարծիքը գրի, մի քիչ ավելի։ հա, հա, մի քիչ թող շատ չլինի պրոֆեսիոնալ գրականագիտորեն չլինի կամ թող երկուս դիլետանտական այսպեսի մոտեցում լինի, բայց գոնե քո կարծիքը գրի, որ կարդացել ես։ Չկան այդ կարծիքները։ Կամ բացականչական այսպեսի արտահայտությունները լավ է, շատ լավ էր, դրանք կարծիք չեն։ Մենք վերլուծիր, հարցադրում դիր, հակադրվիր։ Սա է գրականությունը։ Պարոն Գաբրելյան, գուցե մի փոքր հատված ստեղծագործություն, գուցե ձեր ստեղծագործություններից, գուցե թե Գուստումանյան 150-ամյակն ենք նշում, Սևակի 95, Կապուտիկյան 100, Հոբելյաններով առատ է այս տարվա մեր գրական կյանքը։ Նշեցիք այնպիսի անուններ, որոնք նաև իմ հեղինակներն են, ես մի ժամանակ աշխատում էի Սևակին, իհարկե հիմա ես հաճույքով եմ կարդում Սևակ։ Ես վատ արտասանող եմ, ես ուղղակի կփորձեմ իրենց մասին երկու բառով, ոչ թե արտասանեմ նրանց, այլ ասեմ, որ հենց այն փաստը, որ մենք կարողանում ենք այսօր նշել եւ 95-ամյակ եւ Թումանյանի 150-ամյակ, նաեւ Կոմիտասի 150-ամյակն է։ Կոմիտասը արդեն համաշխարհային դեմք է։ Երկարվեստով նա ամբողջ աշխարհը Եվրոպան հիացրեց եւ սա է կարեւորը։ Հետո Թումանյանն էլ իր մեծությամբ Գիտեք, եթե չլիներ հայոց մեծ եղերնը, եթե չլինեին առաջին համաշխարհային պատերազմի ծանր հետևանքները հայ ժողովրդի համար, երևի հայ գրականությունը ավելի տեսանելի կդառնար։ Եվ հայ գրականությունը ավելի կենսունա մենակ կմնար ու ավելի լավատեսական գրականություն կստեղծվեր։ Մենք չկարողացանք ստեղծել այդ գրականությունը, որովհետև մեր գրականությունը դարձյալ դարձավ լալահարաջ, այսպեսին մեր պատմագրությունն է ներկայացնում միայն ողբ, միայն ջարդ, միայն կոտորած Փարքաստու վերջին տասնամյակներին հատկապես արաբական շարժման այս ֆոնին մենք սկսել ենք մտածել նաև որ մենք ուժեղ ենք, մենք նաև համաշխարհային ազգ ենք, մենք ունենք հին մշակույթ, բայց ունենք նաև փորձեր եղան Հրանտ Մաթեոսյանի ներկայացնել Նոբելյան մրցանակի։ Ես չեմ կասկածում որ երբևէ որևէ մի հայ գրող կարող է դառնալ մրցանակակիր։ Թեմայից չեմ ուզում շեղվել, գուցե նաև հաղորդման ավարտն է, ավարտն է, ուղղակի 1-2 նախադասությամբ Երևանում շատ գրքեր են տպագրվում այսօր։ Ես այդ գրքերից բարբերաբար կարդում եմ, հաճույքով թարգմանությունը տարբեր գրողներից, եվրոպական, ամերիկյան հաճույքով եմ կարդում։ Բայց հայ գրականներից ինչ են տպագրում։ Եթե դասական գրողներ են տպագրում, դա հասկանալի է, բայց նոր գրողներ, Լևոն Խեչոյան, ուրիշ ոչ ոք։ Այս այ է մտահոգիչը։ Ես ուզում եմ լավատեսերեն նայել մեր գրականության վաղվան, հավատալ, որ իրոք կունենանք լավ գրական միջավայր, որը կցնի նոր գրողներ եւ որոնք անշուշտ կցնեն նաեւ Նոբելյան մրցանակակիրներ, համաշխարհային դեմքեր, որովհետեւ եթե վերհառնում է մեր ժողովուրդը, եթե հաղթում է արդեն եւ պատերազմներում, եւ տնտեսական, եւ հոգեոր մշակութային կյանք կյանքում, այսինքն մենք մեր տեղը համաշխարհային քրիստոնյանիկ ներկայացնում ենք, պիտի նաև գրականությունը այդպեսին ներկայացվի եւ ուզում եմ հավատալ, որ դա կլինի։ ավարտվեց Վերնատուն գրական գեղարվեստական հաղորդաշարի օրվա մարտի 11-ի թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր արձակագիր բանաստեղծ Կիմ Գաբրելյանը, զրույցը Վարդուհի Բաղդասարյանի, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան։ Կհանդիպենք